الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأخوات العزيزات أولا أوصيكم وإياه بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون mabadakum hamidi allah subhanahu wa taala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake mtume muhammadin salllahu alaihi wasallam tunahusia nafsi zetu pamoja na kuhusia nafsi zenu kwa kumcha allah subhanahu wa taala kwa sababu kwa kule kumcha allah subhanahu wa taala ndo inapatikaniwa kufaulu huku duniani na kesho akhira maudhuu yetu siku hii ya leo itakuwa ni kuhusiana na dauru shabab fi hamli risalati lislam sehemu ya barobaro katika kubeba ujumbe ya uislamu hii ndiyo maudhuu yetu sehemu ya kijana ama barobaro katika mujtamaa ama society ya Waislamu. Ana sehemu gani barobaro? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kutuanzishia maudhu katika suratul lkahfi ikisema kuwasifu wale vijana, nasema innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, wao ni vijana ambao waliamini na mola wao kisha baada ya wao kuwa na imani allah subhanahu wa taala akawazidishia uongofu kwa hivyo sababu ya mtu kupata uongofu ni mtu kuwa na imani sababu kubwa ya mimi na wewe kwa sababu hakuna ambaye kwamba yupo katika njia iliyonyooka kulingana na rasul salllahu alaihi wasallam alivyosema kullukum dalun illa man hadaita, nyote ni wapotovu isipokuwa yule ambaye kwamba nimemwongoza. Yani Allah subhanahu wataala anasema katika hadithi al-Qudsi, kullukum dhalun illa man hadaita, nyote ni wapotevu illa yule ambaye kwamba nimemwongoza. Kwa hivyo iman mtu akiwa nayo ya kumwamini Allah subhanahu wataala kwa kufata maamrisho na kujiweka mbali na makatazo inakuwa ni sababu ya mtu kupata uongofu kutoka kwa allah subhanahu wa taala alshabab ndio maudhui yetu yani mabarobaro mabarobaro ni kuanzia umri wa miaka kumi na nne mpaka 40 huyo anaitwa barobaro na sote katika hii hall hakuna ambaye kwamba amezidi bila shaka miaka arobaini labda kama yupo itakuwa ni bahati mbaya naam kwa hivyo sote ni barobaro ndo maana tukaweka hii daura tuweze kuelekezana kwa sababu sote hatuko katika ile njia ambayo kwamba iko straight bali wadhakir faina dhikra tanfau lmuminin kwa nini akasema barobaro kwa nini hawakusema rijal kuna hikma ya kusemwa barobaro kwa sababu kwenye hii marhala ndio ngumu zaidi katika mabarobaro kuweza kubaki katika istiqama wachache zaidi ndio wanabaki katika istiqama wengi huwa wanachukuliwa na mawimbi ya upotovu ikija yanawabeba na kuwapeleka katika njia ambayo kwamba haimridhishi allah subhanahu wa taala la shaka anna shabab almuminat يدخلن البنات لا شك أن البنات المؤمنات يدخلن في مسؤولية حمل رسالة الإسلام hakuna shaka kwamba hao mabanati wa kiislamu wa kiumini vile vile wanaingia katika masulia ya kubeba huu ujumbe ya uislamu kuwafikishia wenzao ambao kwamba ni jinsia yao kwa sababu endapo tukisema hii kazi ya masulia ya kuchukua ujumbe ya Uislamu kuwafikishia ni ya wanaume peke yake, basi itakuwa wanawake, kuna baadhi ya vitu ambavyo wanafaa kuzungumza wenyewe kwa wenyewe. Wana masail ambazo ni za kifikhi, ambao labda ataona aibu kwa kumuuliza yule mwanamume, basi itakuwa ni rahisi zaidi kama itapatikana katika ma... wanasema usimame hakuoni. Mhm. <laughs> Tayib wanasema nisimame tayib kwa hiyo endapo wasichana watakosekaniwa wale ambao kwamba watabeba ujumbe huu ya dini kwa sababu ya kufikishia wenzao basi itakuwa kuna hasara kubwa zaidi sasa kuna masala mbili ambazo tutaweza kugusia kuhusiana na hii maudhui yetu ama masala ya kwanza imekusanya nukta tano ya kueleza vipi rasul sallallahu alaihi wasallam aliwaandaa mabarobaro wake aliwaandaa wale vijana na wasichana katika zama zake wakawa ni wenye kushikamana na dini ya allah subhanahu wa taala vizuri leo hii tukiangalia katika mujtamaati za kiislamu tutapata kuona kwamba wengi wamepinda katika vijana na vile vile katika wasichana zimetolewa mifano nyingi zaidi kuhusiana na kupinda kwao hatutaki kurudia zaidi ila labda tutachukua mfano miwili kwa mfano vijana kazi yao kubwa zaidi ni kukaa kule maskani na kutafuna zile vitu vyao wasichana huku kazi yao kubwa labda ni kuvaa zile mavazi ambazo hazimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mifano michache zaidi tunatoa ili iweze kuingia. Hasa tukiangalia katika mujtama za Kiislamu kuna mustakbal, kunayo future inayokuja. Kunayo watoto na wajukuu ambao kwamba watakuja baadaye. Je, kama sisi ndiyo mabarobaro wa Kiislamu tuko katika hali hii saa hizi. Je, baadaye wale wajukuu na vitukuu wetu watakuwa katika hali gani hiyo ni fikra ama ni suali ambalo kila mmoja wetu anafaa kujiuliza kama binti wa miaka hizi kumi na sita kumi na tano wanatafuna miraa je kesho akiwa mzazi yule mtoto wake atakuwa anafuata njia gani kwa hivyo kuna hatari zaidi kama yule barobaro wa kiume anakaa kule maskani na kukesha kwenye vibanda wakitafuna vitu vyao wakikunywa vitu vyao ambazo Allah ameziharamisha je wale vijana wetu wa mustakbal itakuwa vipi inamaanisha hatuna mustakbal inamaanisha mabarobaro wakiharibika basi hakuna mustakbal ya waislamu baada ya miaka kadhaa na ndio maana wale wataalamu wa kufikiria ambao sio waislamu wametafakari wakaona njia zipi tutaweza kuwaharibu hawa mabarobaro wa Kiislamu wakaleta vitu vingi naam na wakaweza kuwanasa waislamu wengi ila wachache katika zile njia ambazo rasul sallallahu alayhi wasallam aliwaandaa wale mabarobaro ili wawe niweze ku, wale wawe wenye kukuja kubeba ile arisala ujumbe ya Uislamu alikuwa amewandaa na baadhi ya niqat nyingi lakini tutachukua niqat tano peke yake fafi takwinihim ala muraqabati llah ya kwanza kabisa rasul salllahu alaihi wasallam alichukua hatua ya kuwafundisha wale mabarobaro wajue kwamba allah subhanahu wa taala ni mwenye kuwafanyia muraqaba yani anawaangalia na kuwatizama kila sehemu akawaeleza vijana na mabarobaro utakuwa uhuru kufanya ambacho unataka kufanya lakini jua kwamba Allah anakutizama kila sehemu ambayo kwamba upo fisir walalan kama uko kwenye siri unafanya ama kama uko dhahiri unafanya Allah subhanahu wa ta'ala anakutizama hii ndiyo muraqaba ambayo rasul aliwafundisha wale barobaro wake yaqulu alayhi salatu wassalam anasema Rasul sallallahu alayhi wasallam fima rawahu Ahmad wa Abu Ya'la, anasema Rasul katika hadithi iliyopokewa na Ahmad na Abu Ya'la, inna Allaha la yu'jibu min ash-shababi alladhi laysa lahu sabwatun, Allah subhanahu wa ta'ala anapendezwa zaidi, anafurahishwa zaidi na kijana ambaye hana ujana, kijana ambaye hana ujana, kwa sababu kuna msemo inayosema ashabab nisfu ljunun barobaro ni ubarobaro ni nusu wa uendawazimu ubarobaro ni nusu ya uendawazimu naam ndo tukatolewa mifano kwamba watu wanavaa mavazi iliyoraruka kwa mtu mwenye akili temamu iliyotulia inakuwa ni vigumu zaidi kuvaa mavazi yale wanapata mabanati hii ndiyo mtindo wa kisasa mara ametoboa karibu na mdomo huku ameweka kipini mara ametoboa kwenye macho ameweka kipini mara ametoboa yani inashangaza kwa sababu kuna wengine ukiwaangalia hata wanakuwa zaidi ya wanyama yani yani hata si mrembo tena ameshaharibu urembo wake amekuwa kama mnyama sasa hii ni katika mafunzo ambayo rasul sallallahu alayhi wasallama alifundisha akasema nukta ya kwanza katika nikatu zake kwa kuandaa wale mabarobaro kwa sababu walijua ndio wazee wa kesho akasema inna Allah hakika Allah subhanahu wa ta'ala la yu'jibu min ash-shababi alladhi laysa lahu sabwa Allah anafurahishwa na kijana wa kike ama wa kiume ambaye kwamba hana ujana yani anakaa kama mtu mzima akiambiwa vaa jalbab zako basi anakuwa ni mwenye kuvaa akiambiwa usikurubie mogokaa anakuwa anaiwacha akiambiwa usifanye kadha wa kadha anakuwa anafuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini bila shaka tunakuwa ni wenye kukosa watu kama hao katika hizi mujtama za Kiislamu ndo failure inakuja baada ya hapo nukta ya pili rasul salllahu alaihi wasallama katika kuwaandaa wale vijana wake ilikuwa ni hii natumai tunaiandika ama tunaisajili labda kwa akili kwa sababu kompyuta ipo kwenye akili zetu kwa wale ambao kwamba hawaandiki kwa wale ambao kwamba hawaandiki natumai mutazi- mutazihifadhi nukta ya pili wafi takwinihim على على التزام الطاعة لله والعبادة له والتسليم لجانبه fima yanubu wa yaruu anasema nukta ya pili rasul salllahu alaihi wasallama aliwafundisha wale vijana kujilazimisha kwa kumtia allah subhanahu wa taala na vile vile kumwabudu allah subhanahu wa taala haki ya kumabudu na vile vile kujisalimisha kwa allah subhanahu wa taala haki ya kujisalimisha kumwabudu allah ni kufanya kitu ambacho kwamba kinamridhisha allah ima kwa maneno ama kwa vitendo iwe ni siri ama dhahiri hiyo ndiyo maana kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala akawafundisha mufanye vitu ambavyo vinamridhisha Allah ima kwa maneno ukiwa unatoa maneno hiyo ni ya kumridhisha Allah kama ni kwa vitendo utende matendo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na mujisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kujisalimisha Allah akisema tulivyoeleza mengi yalizungumzwa kuhusiana na mambo ya jalbab hakuna maswali kuuliza mbona inakuwa vipi mbona sura pia hapana bana hii imezidi bana naam pia sura tusionyeshe hii imezidi kwa hivyo kujisalimisha kwa allah subhanahu wa taala ni kufata maamrisho ambayo allah subhanahu wa taala anawaamrisha waja wake hii ndiyo nukta ya pili ambayo rasul يقول عليه الصلاة والسلام أنا سمع رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه شيخان anasema rasul katika hii nukta ya pili katika hadithi iliyopokewa na shekhan kwa wale ambao kwamba wanasoma wanajua maana ya shekhan ni bukhari na muslim yani hadithi mutafaqun alayh sabatun yudhilluhum Allahu fi dhilli katika hii hadith ndefu ambayo wameipokea mashaikh wawili ni katika hadithi ambayo rasul anasema watu wa saba yudhilluhum Allahu fi dhilli watakuwa chini cha kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh siku ya kiyama siku ambayo haitakuwepo yani kivuli isipokuwa kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala minha katika hizo mambo masaba shabun nashaa fi ibadati Allah ni kijana ambaye amekulia na kuleleka katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala huyu ni miongoni mwa wale wa saba watakaokuwa chini cha kivuli cha Rahman tukifahamu hadithi hii vizuri na tuiweke kwenye mazingatio basi tutakuwa ni wenye kujifanyia bidii katika hii umri na hii marhala kukumwabudu Allah ili tuweze kuwa chini cha kivuli cha arsh cha Rahman inamaanisha ambayo kwamba ataenda kinyume na hii hadithi ya Rasul sallallahu alayhi wasallam akasubiri uzee umfikie ndio aanze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ni bahati nasibu haijulikani basi atakuwa hatakuwa ni mwenye kuwa katika chini cha kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala yule kijana ambaye atakulia anasa atakuwa ni mwenye kulelewa katika anasa basi huyu chini cha, chini cha kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala hataweza kupata nafasi leo hii sisi ni vijana kunazo zile vitu ambazo tunaletewa tofauti tofauti ya kuweza kututoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuweza kutupindisha kwa mifano pombe naam miziki naam na mavazi na vitu vingi ambavyo zinakwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kunayo semo iliyotokea hivi majuzi wanasema my dress my choice hiyo ni fikra ya watu wa maghrib fikra ya watu wa magharibi fikra ya wazungu wakasema kwamba mbona mnatawalwa mbona mnalazimishwa hiyo ni amri ya allah kisha watu wakawa na wenye kuwasikiza na watu wanaweka mahashtag wakisema kwamba my dress my choice kuwapatia nguvu wale makufar kwa hivyo shabun msana wa umri huu wakianza kujivalisha mavazi ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kujitahidi kwa sababu nafsi la amara bisu nafsi kawaida inatuamrisha kufanya mabaya sio ayo ukikaa ukiamua kuacha mziki unashtukia nyingine yameangushwa safi zaidi ya iliyopita naam ukisema niwache unashtukia nyingine tena imewekwa zaidi ya ile iliyotokea kwa hivyo sheitani anakuamrisha kuweza kurudi katika mziki lakini ukiwacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala na endapo tutasema kwamba tunasubiri uzee uje kisha tutamwabudu Allah basi hii itakuwa ni bahati ambayo hatuwezi jua ni wangapi katika mashababu walikuwa na sisi juzi tu ma 18 years ma 17 years afadhali si tushapita huko kitambo mepita huko kitambo kuna wengine 18 juzi juzi waliangushwa kuna wengine ma 17 juzi juzi wamechomwa sasa mimi na wewe tujitahidi tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hii marhala malipo yako kesho siku ya kiyama kwa kumtii Allah itakuwa ni kuwa chini ya kivuli siku ambayo hii jua itakuja maili moja peke yake hapa juu na kila mmoja atakuwa anaogelea jasho yake kulingana na dhambi zake aadhana Allah ama nukta ya tatu rasul sallallahu alayhi wasallama alivyokuwa anawafundisha wale mabarobaro wake fi da'wa dawati shabab وفي دعوة litakwin shakhsiyatihim ruhiyan wa jismiyan wa aqliyan wa khuluqiyan wa nafsiyan Hii nukta ya tatu ni Rasul salllahu alaihi wasallam alikuwa akiwaelekeza wale vijana wake mabarobaro wake waweze kukimbilia zile fursa ambazo zinajitokeza. Katika hizo furas alikuwa anawafundisha wawe na shakhsia personality ya kiruh ya kimoyo na kiroho wajismia na kimwili, uwe na personality yako, uwe na heshima yako wa aqliyan tumia akili yako usitumie akili ya wenzako khuluqiyan kuwa na tabia nzuri usione namna anavyovaa yule kisha ukataka kuvaa usione msanii yule anafanya kadha wa kadha wewe ukataka kufanya kuwa wewe binafsi alikuwa anamfundisha ama kufundisha wale vijana wake wawe wao binafsi kwa sababu ukiwa wewe binafsi utaigwa kesho utaigwa naam kama sudais hafidhahullah ama wakina Shureim wakina Juhani na wengine katika wakubwa wakina Albani rahimahumullah wakina uthaimin maulama wakubwa wakina Aisha radhiyallahu anha wake za Rasul sallallahu alayhi wasallam aywa huyu mke wa Firaun wao ni wa kuigwa kwa sababu walikuwa katika tabia fulani ambazo ni zao binafsi walikuwa pamoja na Firaun lakini hakuweza kuiga Firaun naam imeeleweka vizuri kwa hivyo unafaa kukuwa wewe binafsi usimuige mwenzako yaqul alayhi salatu wassalam anasema rasul sallallahu alayhi wasallam katika hii nukta ya tatu fi alhadith alladhi rawahu alhakim katika hadith iliyopokewa na alhakim anasema igtanim khamsan qabla khamsin hadith ya ibn abbas igtanim khamsan qabla khamsin fanya mambo matano kabla matano hayajakukuta minha miongoni mwao yanazungumzia nukta moja kati ya hizo shababika qabla haramik ujana wako itumie katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala qabla haramik qabla uzee haijakukuta shababik qabla haramik tumia ujana wako vizuri qabla haijakukuta uzee wako inamaanisha kuna hikma ya rasul kuambia vijana waweze kutumia ujana wao sote ni vijana hiyo naam hata kama nyinyi ni bamanati lakini bado mko katika hii marhala ya ujana imeeleweka vizuri kwa hivyo tumia ujana wako kabla uzee haija kukuta kwa sababu hauna garantii kwamba uzee itakukuta ama utafariki kabla ya kutoka katika ubarubaru wako katika hadithi ama nukta ambayo kwamba inafuata inaungana na hii nukta ambayo kwamba tumetoka ndani yake ni nukta ya nne rasul alikuwa anawaandaa wale mabarobaro zake fi muhasabati shabab wa fi muhasabati shabab wa mas'uliyatihim amama rabb alamin hii ni katika kuandaa kifikra na kidini na kitabia vipi watakutana na Mola wao siku ya kiyama akawa na mwenye kuwapatia nasaha na wasia nzuri zaidi kwa sababu kesha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa sio sehemu ambayo kwamba ni ya kufurahisha zaidi moyo wa watu wengi kwa sababu wengi watakuwa walienda khilafu na mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kabla hiyo siku haijafika rasul sallallahu alayhi wasallama anatueleza katika hadithi iliyopokewa na Tirmidhi la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in haitoinuka step ama mguu wa mmoja wetu ima kuenda janna ama motoni hiyo haitainuka mguu ya mmoja wetu tutakuwa pale sote haitoinuka step ya mmoja wetu kuenda imma janna ama motoni hata yusala an arba'in mpaka ataulizwa kila mmoja wetu maswali manne ya kwanza an shababihi fi an umrihi fima afna suali la kwanza nitaelekezewa mimi na wewe ni an umrihi fima afna je katika umri wako tuliokupatia wewe ima ni miaka ishirini ima miaka kumi na tano ima miaka thalathini ima miaka themanini ulimalizia hiyo umri wako wapi kama ulikuwa msanii kuanzia miaka kumi na sita mpaka ukafa utamwambia allah nilimaliza nikiimbia wanadamu kule duniani nikawafurahisha nikapata mapesa nyingi nikaisha maisha mazuri utamjibu allah subhanahu wataala jawabu sahihi hauwezi mdanganya allah subhanahu wataala kama ulikuwa wewe ni sahira wewe ni mchawi wa kike basi utamjibu Allah subhanahu wa ta'ala mimi nilikuwa kazi yangu ama umri wangu nilimaliza kuroga watu kama ulikuwa ni wanga na kadhalik kwa hivyo kila mmoja ajiandalie jawabu la kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala na endapo utadanganya Allah subhanahu wa ta'ala basi papo hapo Allah subhanahu wa ta'ala ataiweka screen na kuonesha kwamba wewe hizi zote si clip zako hizi ulikuwa dubai hapa au sio hapa ulikuwa canada hapa ulikuwa usa naam kwa sababu ya ile ukaidi ya mwanadamu mwingine anasema hata hii ni photoshop hiyo si mimi kimjibu allah subhanahu wa taala basi viungo vyako vitaweza kutamka na ulimi wako na mdomo wako utafungwa na utakuwa unatoa jawabu sahihi zile viungo vyako aadhana allah Suali la pili kila mmoja wetu ataulizwa ni hii ambayo kwamba inatuhusu sisi. Tumeshaulizwa umri wako ulimalizia kitu gani? Suali la pili mimi na wewe tutaulizwa ni wa an shababihi fima afla afna abla wa an shababihi fima abla, na katika ubarobaro wako ulikuwa umemalizia kazi gani? Maa anna shababa juzu min alumr pamoja na kuwa ubarobaro ni katika umri lakini imefanywa khas suali ya kuulizwa kuhusiana na ubarobaro wako inamaanisha ubarobaro ni sehemu muhimu katika umri wa mwanadamu asiuchezee mtu ubarobaro wake mtu asije akatumia ujanja na kuchezea ubarobaro wake kwa sababu kesho mbele ya Allah ataulizwa huyu mtu ubarobaro wako vile vile uliitumia wapi umr umeshasema mimi nilikuwa bana nasali mimi nimekufa kama nina swali sahihi je ubarobaro wako ulikuwa unafanya nini hapo hapo jawabu itakosekana kwa yule ambaye kwamba alifanya makosa aadhana Allah kwa sababu ya wakati siwezi elezea hizi maswali mawili inshallah baadaye tukipata wakati tutaweza kuendelea na nukta ya tano na ya mwisho ya hii sura ya kwanza ambayo kwamba tulikuwa tumesema ya kuandaa wale mabarobaro wake rasul sallallahu alayhi wasallama anasema wafi ismati ايوه وفي عصمة نفوس الشباب من الميوعة وإخفائها بالزواج na katika hii nukta muhimu zaidi ambazo inatuhusu sisi sote kwa wale ambao kwamba labda wamefika tayari katika umri ambao labda wameona tayari hapa mambo yangu ishakuwa sawa mimi nishajua wasichana naam nishajua wasichana na mimi sasa nataka kukuwa na msichana katika maisha yangu vile vile inakwenda kwa upande ya au mabanati nishajua naam kwamba mimi ni mkubwa na ninahitaji kuishi na mwanaume anasema rasul sallallahu alayhi wasallama katika hadithi iliyopokewa na jamaa fima rawahu aljamaa ya ma'shara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj anazungumza na kongamano la vijana kama vile ninavyozungumza na nyinyi zama hizo akiwaambia ya mashara shabab enyi kongamano la mabarobaro man istataa minkum albaa yoyote ambaye kwamba atakuwa na uwezo wa kuoa falyatazawaj anamwamrisha basi na fainahu fa innahu aghaddu lilbasar kule kuoa itasaidia macho yako haitakuwa na yenye kuzunguka huku na kule wa ahsanu lilfarj na vile vile itakuwa na yenye kuhifadhi tupu ya huyo mhusika naam vijana wanapatiwa nasaha yule ambaye kwamba ako na uwezo naam kuna uwezo wa aina mbili uwezo wa kimali na uwezo wa kimwili kama una uwezo wa aina hiyo rasuli anawaambia waoe vile vile wasichana naam kuna ambaye kwamba shafika labda umri wa kuolewa naam na labda awezi kufika katika kwenda kueleza kwa wale wahusika kwamba mimi ninataka kuolewa naam kijana akitaka kuoa anafuata wahusika anawambia labda familia yake anataka kuoa yule binti kisha wanafanya mikakati na naam anaoa ama msichana vile vile ana hiyo fursa ukiwa umependezwa na mtu fulani ambaye kwamba labda unaona yeye ana mustakbal nzuri na ana uwezo wa kuoa basi unaweza kadimisha khitba khitba yani posa namna alivyokadimisha khitba Khadija bint Khuwailid katika kumposa Rasul sallallahu alayhi wasallam lakini ni wachache katika mabanati wetu ambao wanafanya hivyo wanafanya ile ujanja nyingine aadhana Allah kwa hivyo unaweza pia kumposa kutuma labda mandugu ama walii wako kwa, kwa yule muhusika labda kama kuna ustadh mmoja hapa hivi labda mmoja ameona anaweza muoa anaweza andika <laughs> khitba wakaletea hawa lakini nadhani hawa wako set kwa sasa lakini kama insha allah ipo watatoa kauli yao pia tayib hii ndiyo katika mafunzo ambayo rasul aliwatengeneza wale vijana hawakuweza kuharibika ovyo ovyo walikuwa wakiona msichana amempenda anaenda kuambia familia yake kisha mambo yanatengenezeka hapo hapo tilkum ayuha likhwa walakhawat ahamu rakaiz lislah في إعداد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بناء شخصيتهم الإنسانية وفي تكوين نفسيتهم الاجتماعية hizo ndizo mifano ambazo tumezipiga hapa ndizo rasul salllahu alaihi wasallam alizitumia kwa ajili ya kutengeneza wale mabarobaro wake katika shakhsia personality zao za kibinadamu wa nafsiyatihim alijtimaiya akatengeneza vile vile zile society zao wakawa ni watu wa kujielewa فبهذا تكوين الكامل يكون الشباب أقدر على حمل الأمانة yule ambaye kwamba amezinukuu hizi niqat tano ambazo tumezieleza basi ambayo atashikamana nazo vizuri naam kwa sababu kuna kusoma na kuelewa na kuna kufuata hizi vitu viwili vikiambatana basi leo hii tukitoka tukirudi nyumbani mambo yatakuwa ni tofauti tutakuwa sisi ni wale wajana ambao kwamba tulikuwa tutakuwa sisi ni wapya katika maisha yetu kwa hivyo kupitia hizi niqat tano ambazo rasul sallallahu alaihi wasalama ametuonesha na kuonesha wale mabarobaro zake endapo tutashikamana nazo basi tutakuwa na wenye kushika amana tutabeba hii amana ya ujumbe na kuweza kusaidia nafsi zetu na kusaidia wengi zaidi na tutakuwa ni wenye kushikamana na zile mabadi ulislam zile misingi za uislamu ambazo allah subhanahu wa taala ametufundisha na mtume muhammadin salllahu alaihi wasalama ametuelekeza basi endapo tukishikamana na hizi hatutadhoofika umma wetu baadaye inamaanisha mustakbali ya waislamu bado itakuwa ni mustakbali ya nguvu vile vile hatutakuwa ni wenye kuenda huku na kule hatutakuwa ni bendera ya kufata upepo hatutaweza kubebwa na kimbunga cha fitna ambayo tunaiona naam vile vile hatutaweza kujisalimisha katika ufisadi ambayo kwamba imekithiri hizi ni katika zile ambazo rasul aliwaelekeza na hii ni jukumu langu mimi kama mimi na wewe vile vile uweze kuingiza katika maisha yako ili usije ukateleza mguu wako na kuenda kupinda katika njia ambayo kwamba sheitani anaipenda wa hakadha yabqa shabab thabitan rasikhan huyu kijana endapo atashikamana na hizi misingi tano ambazo rasul salllahu alaihi wasallam amesema basi huyu kijana atabaki kuwa thabitan atabaki thabat katika hii njia ambayo kwamba Allah anairidhia sabiran ataweza kusubiri katika kila hali sabiran ala uh, fil ataweza kusubiri asiweze kumasi Allah subhanahu wa ta'ala sabiran fi taat, ataweza kusubiri katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiran fi hamli risala, ataweza kusubiri katika kubeba hii amana. Kusubiri kusoma, watu kusoma ni ngumu kusoma ni kitu ambacho kwamba ni kigumu zaidi. Kwa hivyo watu wanafaa kusubiri katika kusoma ili waweze kubeba majukumu ambayo ni muhimu zaidi kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ili kuwafikishia wale wenzetu mpaka siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatujalia tuweze kuondoka duniani naam niqat bado zipo lakini wakati ishaondoka kwa hivyo insha Allah tukipata wakati mwingine tutaweza kugusia hii wajhu thani hii sehemu ya pili ambayo tulikuwa tumedhamiria kuendeleza kwa haya machache subhanakallahum wabillahi tawfiq wabillahi tawfiq nauliza hivi wakati wanaalini mtu anapaswa kuwacha anachofanya hata kama unasoma kurani unafunga sasa hata kama unatoa dawa je unapaswa kunyamaza au au la eh, bismillahi rahmani rahim kulingana na hii swali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wakati mnaposikia adhan mnafaa kusema vile muadhin anavyosema, isipokuwa hayya ala salah hayya ala falah, yani unasema vile la haula wala quwwata illa billah. Lakini ikiwa ni mazungumzo ambayo ni ya kidini tuseme, ama ni jambo ambalo haliwezi kuepukika, unaweza kuendelea, isipokuwa tu isiwe ni mazungumzo ya kidunia. Lakini kama ni mazungumzo ya jambo ya kheri basi anaweza kuendelea kisha adhan ataitikia na wasiwasi e, kwa hivyo kwa ufupi inshallah lunch